piskat bitxia, jakinez, normalkior, eh, montaketan izan berri girela edixarin. Eraz hori, alde batetik, bestetik, ospatu be, berzen eh, jartzaren oita bost garen edizioa, jartzaren mendela ordena ospatuko dinuen, eta bon, piskat eh, da zorten euh, egitea, eta eta euh, bestetik, ala, piskatzela, jakinez, eh, Kasik dena prez ginoela, euh, komisioak orte osoan danean ditu ziren orte eta azken finan da bertan bera utzi behar dorkan dugula, eta Asmoa dugu eta hortan lanan erigira behudazken untan eh, ekimen publiko baten antolatzea. Hori da gure burua Jakinez ere, ale, oita bost edizioan e, dugula egin 2008 eh, batean. Eh,